hiljadu godina Rahat luka malo je Dal u sreći ili u tuzi Ovaj život proći će I hiljadu godina Rahat luka malo je Dal u sreći ili u tuzi Ovaj život proći će ja kerim gdje kaže Allah poslanik sallahu sallam inna min ešrati sa'ati en jamurra ređulu bil mesđidi la yusalli fihi rakatehni od preznaka sudnjeg dana jeste da će čovjek proći pored mesđida a da ne svrati da klanja dva rekiata. Samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list kad uvehne, posle boje zelene. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list Od predznaka sudnjeg dana jeste da se znanje traži od, od mladih. Ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ako pitaš za mene, ja sam tugu sakrio. Neminovno da nismo došli zalud na ovaj svijet. Došao si na svijet da zaradiš penziju, da kupiš dobra kola, da se oženiš, da se provedeš, proteferičiš i šta opet na kraju da hiljadu godina živiš? Opet u zemlju valjale. Hajde nemoj. I to kraj života, i to kraj svega, ništa više, nikad više neće živjeti, propade sve. Ne to nije Ja, znači moja duša žudi, u džennetu tvom ima. Ja kerim, ja Allah, samo tebe molim ja zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ja vedun, ja Rahman, ja Kerimu, ja Gafar, učini da džennet bude moja zadnja stanica.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 Potrebno je da se podsjetimo na jedno vrlo važno pravilo kada govorimo na ovu temu, a to je da se o ovome posebno, a i o ostalim pitanjima vjere ne smije govoriti po pretpostavkama ili o nečemu što se čulo i načulo, već to mora imati čvrsto i čisto utemeljenje u vjerskim izvorima. Što hoće reći da mora biti ili spomenuto u objavljenoj knjizi Kur'an i Kerimu ili u riječima i to vjerodostojno prenesenim od posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Bilo je govora bilo je govora o nekim predznacima sudnjega dana. Zapravo spomenuli smo mnoštvo iskušenja koja će zadesiti ljude. Tako da ljudi će se mijenjati preko noći u negativnom smislu. Zatim će nestati među ljudima povjerenja. To jeste, kako je protumačenje u hadisu, Resula sallallahu da će se vlast davati da će se vlast davati onima kojima ne pripada, to jeste onima koji je ne zaslužuju. Zatim smo spomenuli da će pred sudnji dan nestati znanja. Znanje o kojem je govor ovdje jeste znanje Allahove te bareke va ta'ala objavi dakle onoga što je sušta istina proširit će se brza i iznenadna smrt među ljudima to jeste ljudi će zdravi odjednom naprasno umirati to je od predznaka sudnjega dana zatim će se proširiti ubijanje mnoštvo ratova, ubistava i tako dalje. Vrijeme će se približiti tako da će se ljudi čuditi kako brzo prolazi. Jednostavno, začudo jedno će biti kako to vrijeme prolazi tako da će mjesec biti kao kao jedna sedmica samo sedmica kao dan dan kao kao sat a sat kao varnica, kao jedan trenutak. Tako će to vrijeme brzo prolaziti pred sudnji dan. Zatim će se proširiti i puno će biti policije i onih koji će nepravedno, koji će pomagati nepravednicima. Zatim će se proširiti kamata i rekli smo kod mnogih danas nezamisliv je život bez bez kamata, bez kredita i tako dalje. Proširit se nemoral, ko što vidimo da je situacija da se čovjek sjedi u svojoj kući, a gleda, a gleda sa svojom porodicom, da Allah sačuva i sa djecom i sa, sa ženom, gleda one najgore scene. Zatim će se proširiti pijenje alkohola među, među ljudima i to je pred sudnji dan. Proširit će se muzika, i njeno dozvoljavanje, ljudi će misliti, zapravo ljudi će e, shvatati da im je život nezamisliv bez, bez pjesme i bez muzike. Zatim će se pojaviti mnogobrojni zemljotresi, što nagovještava smak svijeta, uništenje, uništenje života, na zemlji, zapravo uništenje života u cijelokupnom kosmosu, zatim će se desiti ono u ovome ummetu, dakle među muslimanima, desit će se ono što se desilo prijašnjim narodima, a to je hasf, mesh i kazif. Hasf to je da će neki biti u zemlju utjerani, da će se zemlja otvoriti i propašće kroz zemlju. Svakako zbog grijeha koje su učinili. Drugi će, e, drugi će zadesiti, zapravo neke će zadesiti mesh, a mesh to je da će biti preobličeni u životinske likove, u svinje i majmune, kao što su neki bili u Benu Israilu, među Izraeličanima, pretvoreni u svinje, i majmune kada su prekršili prekršili propise vjerske u pogledu subote i lova i lova u tome danu. Zatim će se desiti qazf, a to je da će kamenje se sručiti s neba na njih. Dakle, i to će se desiti pred sudnji dan. Pa smo spomenuli da će tolika biti iskušenja da će pred sudnji dan čovjek prolaziti pro, pored kabura ili pored groba nekog od ljudi i reći će da sam ja Bog do na tvome mjestu. Dakle, velika iskušenja će biti pred, pred sudnji dan. O tome smo prošli podgovorili, a inša Allah danas nastavljamo ovu temu nakon što se prouči Ezan za Jaciju. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة meleka sudnjega dana koji su nagoviješteni u sahih hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem jeste i ono što bilježi imam Nesai u svome sunenu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid neće nastupiti sudnji dan dok se ljudi ne budu hvalisali ili natjecali u ukrašavanju mesđida ili džamija. Što znači da će ljudi držati do formi, a izgubit će suštinu. Ići će na to da uljepšavaju, ukrašavaju džamije, da, da ih kite i tako dalje, a s druge strane neće klanjati u njima. Neće dolaziti, kao što spominje drugi hadis, Allahovog poslanika, ali i sato selam, kojeg bilježi ima Ibnu Huzeime i čiji čijih više rivajeta ili predaja ga čine prihvatljivim, gdje kaže Allaho poslanik sallahu sallam inna min ešrati sa'ati en jamurra ređulu bil mesđidi la yusalli fihi rakatehni od preznaka sudnjeg dana jeste da će čovjek proći pored mesđida a da ne svrati da klanja dva rekeata. Dakle, postojaće džamije, ali će one biti radi, radi forme, radi hvalisanja i tako dalje, a neće se izvršavati ono zbog čega su u stvari te džamije i uspostavljene i izgrađene, a to je uspostavljanje namaza i, i ibadet Allahu te barake wa ta'ala. Ono što je značajno ovdje kada smo kod namaza spomenuti jeste da se spominje da je od predznaka sudnjega dana, to jeste da će se desiti kasnije među ljudima, ono što bilježi imam Ahmed, da će ljudi ostaviti namaz. Jer to je bilo nezamislivo u prvim generacijama ovoga ummeta. Namaz je veza između čovjeka, i njegovog gospodara, stvoritelja Allaha te bareke ve taala. Namaz je bio naređen svim ljudima od od prvoga Adema alejhi selam pa do posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem naređen je namaz to je ibadet to je, to je ono što zašto će čovjek prvo biti pitan i zašto će prvo odgovarati na sudnjem danu Hadis od Allahovog poslanika ali sam kojeg bilježi imam i Ahmed kaže Letun qadanna ural islami urvaten urva Lanac islama to jeste uh, one halke od kojih je sastavljen taj lanac popuštaće to jeste otkidaće se jedna po jedna fe kulle qadat urvatun tešebbethen nasu billeti teliha. Pa kad god se neka od tih halki u tome lancu islama prekine, ljudi će se prihvatati za onu sljedeću. Fe evveluhunne nakdan el hukum. Prvo što će se presjeći, što se, će se otkinuti od vjere i vjerovanja, jeste hukum. To jeste da ljudi neće suditi po Allahovoj knjizi i sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem, već po zakonima koje su sebi prilagodili, pripremili i tako dalje. Wa ahiruhun salat. A posljednje što će ostati jeste namaz. Što znači onaj kod koga je ta halka posljednja od islama otkinuta namaz, takav nema udjela nikakvog u, u islamu. I to je to je vrlo važno da se, da se zna i da se shvati s jedne strane kolika je važnost samoga namaza i s druge strane da je to posljednje što ostaje kod čovjeka. Nakon namaza koga čovjek nema, više nema ništa kod njega od islama da se, da se, da se traži. Od predznaka sudnjega dana jeste i to što bilježi imam Buharije, imam i Muslim, da će veliki broj žena biti pred sudnji dan, a malo ljudi. Povećat će se broj žena. U hadisu Allahovog poslanika, ali sallam, gdje kaže min ešrati sa'ati en jakillal ilmu. Od predznaka sudnjeg dana jeste da će nestati znanja ili će se umanjiti znanje. To jeste malo će biti onih koje ćeš moći pitati o vjerskim propisima. Biće puno onih koji će govoriti sve i svašta. Koji neće držati do vjere, pa kogod ih šta pita, oni će mu, što kažu kod nas, kao iz rukava odgovor davati, a to nema nikakve veze s vjerom, niti ima podloge u islamskim propisima. Dakle, sve što se govori, o ovoj vjeri mora imati čvrst dokaz ili u knjizi Allahove knjizi Kur'an i Kerimu ili u sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem dakle nestaće ili umanjit će se znanje wa yadhharu al i proširit će se neznanje i zaista danas kad mnoge pitate o islamskim propisima kad pitate o osnovnim nekim stvarima vidjet da nema u mnogome znanja. S jedne strane što oni koji su zaduženi ne izvršavaju svoju obavezu i dužnost. Zašto? Allah najbolje zna. Jedni, zato što se boje i ustručavaju da će to što kažu ljudima, da će se time zamjeriti ljudima, pa će im se uskratiti njihov prihod ili, ili nešto od čega misle da oni žive ili nisu sigurni ili nisu sigurni ono što trebaju da ljude uče, ono čemu trebaju ljude da uče. U svakom slučaju proširit se neznanje među ljudima wa وَيَظْهَرُ zina i proširit će se nemoral. Drugi hadis Rasula s.a.v. pojašnjava to kojih bilježi imam Ibn Mađe kada se proširi nemoral među jednim narodom Allah će im dati bolesti koje nisu znali, za koje nisu znali ni oni ni njihovi preci. Dakle, pojavit će se nove neke bolesti kada se proširi nemoral među ljudima. Šta znači kada se proširi nemoral među ljudima? Kada to počnu javno raditi i javno u to kada počnu pozivati. Onda će ih Allah kazniti bolestima koje nisu bile poznate ni njima, ni njihovim precima. ويكثر النساء i povećat se broj žena Wa yaqillu i smanjit će se broj ljudi hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid tako da će biti na 50 žena jedan čovjek to će se desiti i to mora biti neki to tumače činjenicom da će biti mnogo ratova i tako dalje. Ali, bilo kako bilo, hadis se mora neminovno ostvariti, dakle, na na 50 žena po prosjeku doće jedan samo čovjek. To je pred sudnji dan. Od preznaka sudnjega dana jeste da će ljudi postati škrti. hadis kojeg bilježe imam i Buharija kaže od Allahovog poslanika ali sad sram je te kare zemanu približit će se vrijeme skratit će se vrijeme vajankusul amel i smanjit će se rad to jeste rad po po vjeri, po vjerskim propisima va yulqa i među ljude će biti ubačen šuh a to je najveći vid najveći vid škrtosti da čovjek će škrtariti praktično kao što imamo i vidimo danas primjera žao mu potrošiti na svoje dijete žao ženi da čovjeku i čovjeku njegovoj ženi nego kad jedu negdje u restoranu svak za sebe svak za sebe plaća ljubav na stranu, ali ovo su pare. Jednostavno, to se nije moglo ni, ni zamisliti. To je sramota da se, da se pomisli, a kamo da se uradi. Ali to će se desiti neminovno što vidimo nešto od toga da se već i dešava. Dakle, krajnja škrtost među ljudima će se pojaviti. Zatim, se opisuje u hadisu kojeg bilježi imam i muslim da će goli i bosi pustinjaci dakle oni koji su bili pastiri nomadi koji su živjeli pod šatorima da će se natjecati u visokim zgradama وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان i da vidiš gole i bose siromašne pastire čuvare stoke kako se natječu u gradnji visokih zgrada i zaista smo to sada vidjeli ko je živio u Medini prije 20 godina i u Mekki i u tim mjestima i na tim područjima i koji je došao sada nakon toga vremena ne može uopće da pozna to mjesto koliko se to sada izgradilo kolike se zgrade tu prave i ko to dojučerašnji pustinjaci koji sada imaju naftu koji sada se natječu u tim zgradama i koji koji jednostavno vide u tome vide u tome svoju perspektivu i vide u tome uh, ponos. Od preznaka sudnjega dana koji se spominju u sahih hadisima Allahog poslanika, alaihi selam, jeste i ono što bilježi imami Ahmed, gdje kaže Allahog poslanika, alaihi selam, inne bejne jede i sa'ati teslimul hasati. Pred sudnji dan ljudi će jedni drugima, to jeste samo poznanici jedni drugima nazivati selam. Dakle, selam se neće nazivati ljudima uopšteno kao što je propis, već samo onome koga poznaješ i koga znaš. U efušu utiđarati i proširit se trgovina među ljudima. Sve će na tome biti zasnovano i bazirano hatta tu'in al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijara tako da će i žena pomagati čovjeku u njegovoj trgovini sve će se dat na kupovinu i na i na prodaju wa qat'u al arham i pojaviće se prekidanje rodbinskih veza neće ljudi držati do rodbinskih veza wa shahadatu zur i pojaviće se lažno svjedočenje وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ I sakrivaće se svjedočenje istine ili potvrđivanje istine. Da čovjek svjedoči istinu. وَظُهُورُ الْقَلَمْ I proširit će se među ljudima pismenost. Prije pismenost bila rijetka među ljudima. Ali sada je obratno. Sada je nepismenost da nekoga nađete da je nepismen, ne zna čitati, pisati, To je rijetkost. Dakle, proširit će se pismenost među ljudima. Ta pismenost, da ne bismo mi gledali sada iz ove naše sad perspektive, kad se vratimo zadnjih sto godina, je li bila ovako proširena? Sigurno da nije bila. Dakle, vrijeme se, vrijeme se brzo mijenja i, i brzo ovi događaji nastupaju. I kad pitate isto tako naše starije, Je li ovako kod vas vrijeme prolazilo? Reče, nije sigurno. I mi se, kaže, čudimo danas kako vrijeme prolazi. I tako dalje. Dakle, jednostavno, ovi događaji su krenuli svojim redom i redoslijedom. Zatim, u hadisu Allahog poslanika, ali sam kojeg bilježi imami Ahmed, čiji su e, prenosioci vjerodostojni, kaže Allahu poslanik ali sad sam la taqumu sa'atu hatta al alfitan neće nastupiti sudnji dan dok se smutnje među ljudima ne ne proširi smutnje među ljudima nered će veliki među ljudima zavladati wa yakthuru dhunub i proširiće se grijesi puno će ih biti wa tataqarabu al aswaq i približiće se čaršije neki to tumače da će se gradovi toliko proširiti da će se međusobno spojiti i te čaršije će biti kao jedna čaršija a neki to opet ovim najsavremenijim dostignućima i onim što ljudi koriste, objašnjavaju, pa kažu danas preko interneta sjediš kod svoje kuće, a trguješ na kraj svijeta, kupuješ, prodaješ i tako dalje. Dakle, približit će se čaršije, kako će to biti, neminovno će biti. Dakle, jednostavno bit će ti bliske čaršije na jedno mjesto da možeš sve, sve naći, prodati, kupiti i tako dalje. Od predznaka sudnjeg dana, što i danas vidimo jeste ono što bilježi imam Tabarani od Allahovog poslanika ali sad vesram da je rekao inna min ešrati sa'ati en jultemese l'ilmu inda esagiri od predznaka sudnjeg dana jeste da se znanje traži od od mladih da se znanje traži od od mlađih nažalost Dakle, od predznaka sudnjeg dana jeste da će se tražiti znanje. Koje znanje? Ovo islamsko znanje, vjersko, izvorno znanje. Mimo kojeg drugog znanja vjerskoga nema, jer drugo je ili promijenjeno ili dodato na njega ili oduzeto i tako dalje, Dakle, ono što je vjerodostojno od posljednje objave ili u posljednjoj objavi, a ono što potvrđuje istinito u prošlim, u prošlim objavama. Dakle, ljudi će tražiti ovo znanje kod, kod mlađih. Rijetko ćete naći starijeg da vam, da vam tumači vjeru. A osnova je da se to uzima od, od starijih ljudi. I, i, i to smo mi i to smo mi dočekali. Od preznaka sudnjega dana se spominje ono što bilježi imam i muslim. Mi smo rekli jedno od toga, a to je da će se namnožiti da će se namnožiti ili povećati broj policije, ali koji će biti nepravedni. I to što je značajno i karakteristično da se da se e, spomeni jeste da će se to desiti u ovome ummetu, dakle među muslimanima. Kaumun ma'ahum sijatun ke eznabil bekar. I imaće sa sobom, imaće sa sobom bičeve kao što su kravlji repovi. Jadribune bihen nas i njima će udarati ljude. To je jedna vrsta. pojavit će se pred sudnji dan. Oni saun i žene. Kjasijatun arijatun koje su odjevene, ali ne odjevene. Dakle, odjevaju se, ali ili je to prozirno, ili je to, ili je to tijesno i tako dalje. Dakle, kao da nisu ni odjevene. Mumilatun ma ilatun koje su otišle daleko sa Allahovog puta i koje druge zavode i odvode sa pravog puta, ru ru'usu hunneke esnimetil buhtil ma ile, kose su im kao devine grive, idu na gore pa se onda dole spuštaju, la jedhulne l'đennete wa la jeđidne rihaha, neće ući u džennet, niti će osjetiti njegovog mirisa wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada a miris džennetski to jest na sudnjem danu se osjeti na udaljenosti tolikoj i tolikoj ravija prenosioc ovoga hadisa ne spominje tu ne spominje kolika je ta udaljenost dakle te dvije vrste jedni su ljudi koji nepravdu čine drugim ljudima zapravo koji bi trebali red uspostavljati a uspostavljaće nered činit će nered i žene koje će zavoditi, zavoditi ljude. Zatim će se među ljudima uzdizati oni koji nisu za toga. To jeste poštivaće se i davaće se čast i pridavati važnost i davati položaji onima koji nisu za toga. U hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bilježi Imam Ahmed isto tako, gdje kaže: "Innaha satati 'ala an-nasi sinuna khudda'a." Doći će ljudima godine varljive. I pazite, ovi hadisi, ovo nije rečeno sada, to je rečeno prije 1400 godina. Vjerodostojno preneseno i sačuvano. A vidimo jednostavno da se to upravo dešava i pojavljuje. Yusaddaqu fiha al-kadhib. U tim varljivim godinama vjerovaće se lašcu. Wa yukadzabu sadiq. A ulaž će se utjerivati onaj koji istinu govori. Wa yu'tamanu al-kha'inu. Povjerenje će se davati varalici. Wa yukhawwanu al-aminu. A onome koji je povjerljiv povjerenja će mu se uskraćivati wa yantiqu fiha ruwaybita ruwaybida i u tim godinama govori će ruwaybida pitaju ashabi Allahovog poslanika ali sad se selam wa mar ruwaybida njegovi drugovi pitaju a ko su ti ruwaybida kaže Allahov poslanik ali sad selam es safihu yatakallamu fi amri al-ammati to će biti neko ko je neuračunjiv, neko bez pameti, a govorit će o opštim poslovima ljudi. Dakle, bavit će se politikom, bavit će se ekonomijom, bavit će se stvarima koje, koje su od opšteg ljudskog interesa, ali takvi će u stvari, ako ih vidiš, biti neuračunjivi. Pameti prave kod sebe neće imati. Već smo spomenuli hadis Allahog poslanika, ali salam, kojeg bježi imaju Buharija, gdje će nestajati, gdje će nestajati među ljudima dobrih, poštenih, iskrenih, pravih vjernika. Jedhebu salihun. Kad ga vidiš, na licu mu se pozna nur, simahum fi uđuhi min etari suđud. Tragovi na njihovim licima su od, od, od seđde. Poznaješ te dobre iskrene mu'mine i vjernike. Jedhebu salihun al evalu fal eval. Odlazit će dobri, nestajaće, umiraće, jedan po jedan. وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر pa će ostajati pa će ostajati otpadci kao što ostaju otpadci od pšenice i od, i od hurmi to jeste ono što je bezvrijedno, one ljušture će ostajati. La yubalihim la yubalihim Allahu balatan. Allah im neće pridavati nikakve važnosti. To jeste Allahu te bareke ve taala neće stati do njih, neće stajati do njih. To jeste kako će biti uništeni, šta će im se dešavati uopšte važnosti ni značaja kod Allaha te barke ve takvi neće da imaju. Od preznaka sudnjega dana koji se spominju u hadisima Allahovog poslanika sa sam jeste i ono što bilježi imam Ahmed da je rekao Allahov poslanik ali sa selam la taqumu sa'atu hatta yadhhar al-fuhsh wat-tafahush neće nastupiti sudnji dan dok među ljudima ne bude se proširio fuhš i tefahuš. A šta je to? Ružan govor psovka, nemoralan govor. Zar to nismo danas vidjeli kod nekih da Allah sačuva? Sjede dvojica prijatelja za istim stolom i jedan drugome psuju. I jedan drugoga časti. Ne uzubila. Jadhar, hadis kaže, dok se to ne proširi među ljudima, dok ne postane obična pojava, da čovjek kao uzrečicu spominje psovku i, i nepristojan govor, nemoralan govor i tako dalje. Dakle, to će se proširiti među ljudima. وَقَطِعَتُ الرَّحِمِ وَسُوُ الْجِوَارِ I prekidanje rodbinskih veza i loše društvo, to jeste loš komšiluk. Teško ćeš moći naći dobroga komšiju u kog ćeš imat povjerenja, koji će ti priskočiti u pomoć, nego će gledati tvoje mahane, gledati da ima, ima li šta kod tebe negativno da te prijavi ili, ili da ti kakav belaj na glavu na tovari i tako dalje. Jednostavno, dakle, loše društvo, teško ćeš moći naći pravog, iskrenog komšiju. Od preznaka sudnjega dana jeste i ono što bilježi ima Mebu Davud sa svojim lancem prenosilaca od Allahovog poslanika ali sam sam da je rekao la taqumu sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil mushrikin neće nastupiti sudnji dan dok ne, neka plemena ili neke porodice ili neki dijelovi ovoga ummeta dok se ne pridruže mušricima wa hatta ta'bude qaba'ilu min ummati al-awthan i dok neka plemena ili neki dijelovi moga ummeta, to jeste oni koji se budu pripisivali muslimanima, dok ne počnu obožavati kipove. To će se desiti, neminovno. Kako će oni, šta će oni to tumačiti? Samo zna se šta su kipovi, šta su idoli, i to je bilo među prijašnjim generacijama i to danas ima, dakle neki od ovoga ummeta među muslimanima pridružit se tim mušicima, tim idolopoklonicima, svakako da će time postati nevjernici. Dakle, to će se desiti pred sudnji dan. Da malo vidimo i ove događaje današnje koji predstoje zapravo, koji se nisu još desili, a to je ono što bilježi i Buharija i Muslim u svojim sahih zbirkama hadisa od Allahovog poslanika ali sa sam da kaže la taqumu sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahab neće nastupiti sudnji dan dok rijeka Eufrat ne otkrije brdo zlata. Je se to desilo? Nije se još desilo jaktetilu nasu alehi oko čega će se ljudi pobiti krv početi prolijevati fe yuktelu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un od svake stotine 99 će biti ubijeno wa yaqulu kullu rajulin minhum a svaki će čovjek od njih da govori la'alli akunu enellezi enđu. Možda ću ja biti ili nadam se da ću ja biti taj koji ću biti spašen. Dakle, veliko, veliko prolijevanje krvi će se tek desiti u Iraku. U, u Iraku kada rijeka Eufrat otkrije brdo zlata. Tu će onda, tu će sada doći, tu će tada doći do velikog prolijevanja krvi, kao što vidimo danas ovo što se dešava, dakle da, da dolaze među muslimane, da okupiraju našu muslimansku teritoriju, da bi se okoristili naftom i tako da, a šta je nafta prema, prema, prema zlatu? Vidimo, dakle, koliko ginu zbog nafte, a kako će te ginuti zbog, zbog zlata koje se pokaže brdo zlata. Dakle, od svake 199 će poginuti. Zatim će se pojaviti u ovome ummetu i prije nego što ovo kažem, smijemo li mi o ovome pričati? To se odnosi na nekoga. I nek se odnosi. I mora to da se zna. Jer to je istina. I moramo upoznat svoju vjeru. Ne smije se desiti kao prijašnjim generacijama koje su izgubile svoju knjigu, izgubile znanje o vjeri. I kad ih pitate, reče, pa ne znam, pričaju ljudima neki sudnji dan, ko je to vidio, šta ja znam, ništa ja ne znam, da je meni proživjeti ovaj svijet, da mi se proves na njemu, a hoće li tamo šta biti, ne znam, ja neću o tome da, da brigu vodim. Je li to vjerovanje? Valaja, ako je išta vjerovanje nije, ako je išta vjerovanje nije, kako je to vjerovanje, Šta je to? pitajte njihove sveštenike pa ćete vi šta ćete vam kazati. Postavite im dva, ne morate deset pitanja. Pa ćete vidjeti kako će vam odgovoriti. Nema znanja. Pojavljuju se džini, pojavljuju se gospa, kažu, pojavio se Međugorju. Dajte ljudi odgovor, o čemu se radi? Crkva šuti, Vatikan, nema odgovora na to, nemaju znanja. Nemaju znanja, ne može ni kazati. Kako će kazati kad izgubio svoju knjigu? Četiri evanđelja, ni jedan, ni s jednim ne može se sastaviti. Ne može, dajte nam jedan ispravan. Ne treba nam četiri, ni deset, ni stotine. Kur'an, pitajte na kraju Dunjaluka da vam dijete prouči nešto iz Kur'ana. Svi će vam isto proučiti. Jedan jedini, nema i drugi. Gdje god otputujete. To je Allahova blagodat. Sačuvana vjera. Čista, izvorna. Pitanje da upoznamo to. Došli smo kod hadisa kojeg bilježi imam i tirimizi gdje kaže Allahu poslanik ali sad sam dobro ovo čujte i poslušajte i upamtite ovo. Ovo nije izmišljeno. Ovo nije sad napisano. Men kare el Kur'ane fel jes elillahe bihi ko bude učio Kur'an neka Allaha moli tim svojim učenjem. To jeste nakon učenja Kur'ana digni ruke i zamoli Allaha svoju potrebu na ovom svijetu, na budućem šta god hoćeš i želiš samo da je dozvojeno ispravno traži od Allaha fe innehu se jeđi u akvamun jakraun el Kur'an jer će sigurno doći ljudi koji će učit Kur'an wa jes elune bihin nas a onda tim Kur'anom i tim učenjem tražit od ljudi da im dadnu hatme šta je drugo umre neko ja ću ti proučiti da ti meni da ti meni plati to nije bilo u vrijeme Allahovog poslanika to nije bilo u vrijeme njegovih ashaba u vrijeme druge u vrijeme treće generacije ovoga ummeta to su ljudi kasnije ubacili da trguju sa Kur'anom ti živi kako hoćeš a kad umreš onda ćemo mi tebi proučiti ti fino plati i sve smo mi završili čist račun, duga ljubav. Ne uzobila. Boga mi ćeš odgovarati za to. Ode onda gdje mu je mjesto. Allah zna. Tako da, ovo je hadis Allahovog poslanika, ali sad sam, kojeg bilježi imam i tirmizi, i kojeg imam el Albani, braje u Hasan hadise, ko bude od vas učio Kur'an, neka moli Allaha njime, jer će doći narod koji će učiti Kur'an, pa će moliti ljude ili tražit će od ljudi Kur'anom, to jeste njegovim učenjem. Zatim, od preznaka sudnjega dana se spominje u muslimovoj zbirci sahih hadisa od Allahog poslanika, ali sam sam da je rekao La te kumu sa'atu hatta te'uda erdu l'arabi muruđan wa enhara neće nastupiti sudnji dan dok se ne vrati zemlja Arapa u zelenilo i rijeke. Pitali su neke naučnike kako je to mogao znati čovjek koji je živio u to vrijeme prije 1400 godina. Kaže, možda je čuo možda je čuo kazivanja od prošlih naroda prije da je nekada arapski poluotok bio pun rijeka, zelenila i tako dalje. Čuo je od možda prijašnjih naroda, dobro. A od kojeg prijašnjeg naroda je čuo da će se ponovo vratiti to u zelenilo i u rijeke? I ovaj zašuti. Jer to se ne može čuti od prošlih, to se samo može znati unaprijed. A ne da neko proriče ko što hoće da kažu prorok, pa je proricao, da je proricao morao bi pogriješiti. Nema greške u ovome. 100% ta istina. Allah ga obavijesti o tome. I sada mi vidimo ovo što nazivaju novim ledenim dobom. Ova promjena u klimi, o, ovo jedne godine nema nikako snijega, druge godine zavali, ne možeš nikud krenut i tako dalje. Jednostavno, promjena jedna se dešava u toj klimi i na arabijskom poluotoku. I to se mora ostvariti da postane to puno rijeka i zelenila prije, prije sudnjega dana. I mi smo bili svjedoci toga, kad kiša padne, za par dana ozeleni. To je čudo kako, kako brzo to ozeleni, kako je plodna ta pustinja. Dakle, treba samo, treba samo vode koja je tamo skuplja od koja je tamo skuplja od, od benzina. Zatim, hadis kojeg isto obilježi imam i muslim, gdje kaže Allah poslanik, ali sad sam, te kumu sa'atu var rumu ektarun nas. Nastupit će sudnji dan, a Rimljana će biti najviše među ljudima. Ko su Rimljani? To je Evropa upravo, nije ništa drugo. Ova Evropa koja se danas ujedinjuje, koja se danas proširuje svoje, koja proširuje svoje granice i ujedinjuje narode oko sebi. I to se mora za sigurno, to se za sigurno mora, mora ostvariti. A svakako da se spominje u drugim hadisima Allahog poslanika da, sam, da će sudnji dan nastupiti, zapravo sam nastup sudnjega dana, dočekat ga oni najgori, oni koji neće znati reći Allah. Dakle, prije toga će pomrijeti oni koji su imali imalo vjerovanja u sebi. Zatim, od predznaka sudnjega dana koji se spomenju da će se desiti, jeste i to da čovjek neće neće obraćati pažnju odakle će zaraditi svoj imetak što bilježi imaju Buhari od Allahovog poslanika, ali sam da je rekao, jeti alel nasi zemanun la al mar'u ma akhadha minhu e min al halal aw min al haram Dođi će ljudima vrijeme tako da jedan od njih neće uopće voditi računa o tome da li je uzeo, to jest da li je zaradio od harama ili od halala ili od harama. Dakle, ne, bit će mu svejedno odakle će zaraditi, kako će zaraditi. Bitno je da ja imam. A kakvo je to što imam? Je li ispravno? Nije li ispravno? Neće se na to obraćati pažnja i neće se na to neće se na to gledati. A ljudi zaista da su, da su svjesni toga, kada bi te neko prisiljavao, uzmi, haram, ti ga ne bi uzeo. Ono što nije dozvoljeno. A nije dozvoljeno ono što je zabranjeno, bilo da je zabranjeno kao jela, kao pića i tako dalje, ili je zarađeno na nedozvoljen ili je zarađeno na nedozvoljen način. Prodajom nedozvoljenih stvari, nedozvoljenim radom, neispravnim radom, varanjem ljudi, zavođenjem ljudi s pravog puta i tako dalje. Jasno je to u propisima, u propisima ove vjere. Dakle, u tome nema hajra i to će čovjeku nauditi prije ili poslije hadis Rasula Ali Sam kaže kullu lahmin nebete min haramin fen naru awla bihi svako meso to jeste sva, svaki dio tijela svaka ćelija koja izraste od harama to jeste jedući haram ili od imetka koji je na haram na nedozvoljen način zarađen fen naru awla bihi vatra mu je preča to jeste džehenemska vatra tako da čovjek mora dobro paziti kakav imetak zarađuje, šta svojoj kući donosi. Poznato je da su prve generacije muslimana kada bi žena pratila čovjeka na vrata, govorila bi mu boj se Allaha u pogledu nas. Mi se možemo strpiti da budemo gladni, ali se ne možemo strpiti da gorimo u džehennemskoj vatri. Nemoj nam donositi haram. Dakle, gledalo se puno, gledalo se puno na to. I od toga kako ti je imetak halal, od toga ovisi jel ti dova Kabul. Dešavalo se među, među prvim generacijama da neko Allahu dovu učini i odmah mu bude ta dova uslišan. Odmah na licu mjesta. Pa jedan od asaba pita Allahovog poslanika, ali sa se selam, Allahov poslaniće, učini Allahu dovu da mu da, da prima moju dovu, ono što ga zamolim da mi to dadne. A kažem Allah, poslanik, ali sad sam, očisti ono što jedeš, bit će ti uslišana dova. Pazi na ono što jedeš, bit će ti uslišana dova. To je neminovno. I od preznaka sunnjega dana jeste ono što spominje i Buharija i Muslim, što je mu tefakun alihi, gdje kaže Allah poslanik, ali sam sam, إذا اقترب الزمان لم تكد لم تك لم تكد رؤيا المسلم تكذب kada se približi sudnji dan onda san jednog vjernika neće iznevjeriti to jeste biće istinski iskren u potpunosti pred sudnji dan dakle kada budu velika iskušenja onda onda će i san koji vidi vjernik se zaista tako i pokazati i tako i ostvariti. Dolazi čovjek Allahovom poslaniku ali sad sam, i pita ga Allaho poslaniće kada će sudnji dan? Allaho poslaniće kada će sudnji dan? A to je jedna neminovnost. Kao što smo došli na ovaj svijet, s njega moramo i otići. Nismo došli svojom voljom, niti našim odabirom u kojem vremenu, u kojem mjestu, od kojih roditelja ćemo se roditi sveto odredba nekoga drugoga slučajnost ni u kom slučaju kada bismo rekli jedna obična olovka sama se napravila niko nam to ne bi povjerovao a kamo li ovaj cijeli kosmos i univerzu to je Allahovo davanje i njegovo stvaranje jednom nam je pokazao i dokazao dao nam potvrdu svoga stvaranja ovo što smo mi na ovome svijetu. Gdje smo bili? Jesu li uzeli roditelji pa nasrtali? crtali? Je li nauka uzela u laboratorijama pa sklapala naše oči i uši i, i, i genetiku? Oni samo mogu, što kažu kod nas, obataliti. To jeste pokvariti, A nikako ured, red dovesti. Oni se miješaju Allahovo stvaranje. Upravo ono što govori kažu dijete iz eprovete. Nije to ništa drugo nego uzimanje Allahovi zakona i korištenje Allahovi zakona. I, I to hoće li uspjeti ili neće uspjeti. I ono što zovu kloniranje, to jeste reprodukcija tih ćelija. I ako šta bude od toga i ako uspije, znate li šta kažu? da kažu drugim riječima mi vjerujemo Allah, ali ne vjerujem. Kažu, ne možemo da vladamo njegovim psihičkim sposobnostima. A to i Kur'an i hadis spominje. U hadisu Allahovog poslanika, ali sad sam se kaže, ne vasina bijedik. Naša psiha, to jeste ovaj prednji dio mozga, to je samo u tvojoj ruci. To su tek sada počeli o tome da govore i da, i da to otkrivaju. I da, kako nisu i svjesni, priznaju istinitost i izvornost ove vjere i ovoga vjerovanja. Samo neće to otvoreno da, da kažu, nego kažu ne možemo tim da upravljamo. A mi kažemo, mi imamo podatke o tome prije 1400. godina da ne možete, da time vlada samo Allah te bareke wa ta'ala. Ovo su čuda Allahovoga davanja. Dakle, neminovno da će čovjek polagat račun za svoj život na ovome svijetu. Neminovno da nismo došli zalud na ovaj svijet. Došao si na svijet da zaradiš penziju, da kupiš dobra kola, da se oženiš, da se provedeš, proteferičiš i šta opet na kraju da hiljadu godina živiš? Opet u zemlju valjaleć. Hajde nemoj i to kraj života, i to kraj svega, ništa više, nikad više neće živjeti, propade sve. Ne, to nije tačno. Nego si došao sa određenim ciljem. A taj cilj je da radiš po uputstvu tvoje upotrebe. Razumijete to? Ljudi naprave automobil, naprave nešto, daju usto uputstvo. Kako se upotrebljava? Allah uzvišeni stvorio čovjeka, dao Uputstvo. Šta smiješ jest, šta ne smiješ. Šta smiješ raditi, šta ne smiješ. Kako sve u detalje, u tančine. Nešto preko knjige, nešto u knjizi spomenuto. I knjiga je ustav, zakon. A onda razrada toga, tumačenje u praksi, u komentaru Allahovog poslanika, ali sada sada. Zna se gdje je sjeo, zna se šta je govorio, zna se šta je radio, u svom čak privatnom životu. Pitali žene Allahovog poslanika, ali sam sam, kako se kupao? Eto, ko ćete dalje? Kako se kupao? I to se prenosi. Dakle, jednostavno, došli smo na ovaj svijet da radimo po tome uputstvu, po uputi, a ta uputa je Kur'an, Allahova objava, ostala sačuvana do današnjih dana – potvrđuje ono što je ostalo ispravno od prijašnjih objava i ispravlja ono što je iskrivljeno u prijašnjim objavama i ostaje do sudnjega dana sačuvan. Potom je ćeš biti pitan na sudnjem danu. Kako ćeš biti proživljen kad postaneš prah i pepeo, kad se pretvoriš u zemlju? Kako to može ponovo da izađeš među žive? Isto tako kao što si prvi put postao na ome svijetu kao što te je Allah uzvišeni stvorio prvi put, tako će te i drugi put stvoriti. S tim što te drugi put stvara iz nešta. A prvi put te je stvorio iz ništa. A drugi put te stvara iz nečega. Ostaje jedan dio u tvojoj kičmi, u zadnjem dijelu, koji ne truhni, koji ne biva uništen. Ostaje tvoj kod, iz kojeg ćeš biti ponovo proživljen i odgovarat za ono što si radio i blago onome ko bude poslušan i prihvati istinu i radi po njoj, a teško li se onome ko pred Allaha dođe kao odmetnik, kao nevaljalac. Pogledaj ti svom roditelju kada bi, koji je noći ne prospavao i toliko za tebe dao i daje kada bi mu leđa okrenuo. Kada ne bi htio da znaš za njega, da mu se javiš kad ne bi htio da da bilo kakvo dobročinstvo da mu činiš kad bi mu rekao ne znam ja tebe, uopšte ne poznajem te ne postojiš ti za mene šta bi ljudi rekli za toga čovjeka šta bi rekli znate šta bi rekli malo je što god mu kažu zamislite šta bi se moglo reći ali malo je što god mu kažu tako me. a šta je onome koji tako uradi Allahu Šta je roditelj, a jeste i te kako učinio puno za tebe, ali u poređenju s onim što ti je Allah dao, ne može se ni porediti. Allah je još preći, još veći da mu se pokoravaš, da mu budeš poslušan, a propise koje je objavio, tebi za korist je dao. I drugo, roditelj kad bi svoj život dao za tebe, ne može tvoj život sačuvati, niti ti ga može produžiti. A Allah vlada tim. Šta misliš da se probudiš izutra i osjetiš nešto na tijelu, neku promjenu? Roditelj otiđi, ne može ti roditelj ništa reći, idi ljekaru. Ne može ti ni ljekar. Ljekar ne uzubila da kaže imaš rak, imaš bolest, ne možeš živjeti osim nekoliko dana. Šta ćeš? Ko ti je to dao? Ko daje život i smrt? Ko daje bolest i zdravlje? Ko daje bogatstvo i neimaštinu? Ko upravlja svim? Allah uzvišeni te bareke wa ta'ala. I ko kaže, dokaži mi. Kažemo, a dokaži ti. Jer sve ukazuje i pokazuje i potvrđuje da je Allah te bareke wa ta'ala neprikosnoveni gospodar. gospodar onaj koji svim vlada i upravlja i onaj kome se mora čovjek potčinjavati i pokoravati. Nešto milom, a nešto silom. Zapravo, silom mora, mora jest, mora se držati Allahovi zakona da bi bio u zdravlju, da bi održao svoj život. A milom dato ti na volju. U vjerskim propisima. Pa ako postupiš, blago se tebi. Ako ne postupiš po tome, neko će okusiti zlu posljedicu na Dunjaluku, a neko na Ahiretu tek. Ali neminovno na Ahiretu. I zato je ovo jedna velika pouka nama svima. Da se pripremimo za taj dan, za taj čas, dok smo još na ovome svijetu. Pita ovaj ashab Allahovog poslanika, ali i sato salam, mete sa'atu, kako bilježi i Buharija i Muslim, kada će sudnji dan? A on mu kaže, jer ni on nije znao kad će sudnji dan. Niti iko zna na Dunjaluku, samo Allah te barake wa ta'ala. Ni melek, ni poslanik ne znaju kad će sudnji dan. A on mu kaže, وَمَا أَعْدَتَ لَهَا A šta si pripremio za njega? To neka te brine. Nek te ne brine kad će. Znaš li kad je tvoj sudnji dan? Tvoj sudnji dan čim umreš? Gotovo je sa tvojim ovim svijetom. A znaš li kad možeš umrijeti? možeš sad umriti odmah, ovog časa, a možda ćeš i živjeti neko vrijeme. Zar, zar to nije tako? I zato kad će sudnji dan, neću reći što nas ne interesuje, nego to nije u domenu našeg znanja ili našeg interesovanja. Ono što jeste, to je šta smo pripremili za taj dan. A nije dovoljno čovjeku da kaže ja sam dobre duše ja sam dobre duše i čistog srca, svako bi dobro dao, nek gaze po meni, ja sam dobar, lijepo je to od tebe, samo nije dovoljno, kažem. Nije dovoljno. Među ljudima rekli smo, uzmi parkiraj kola na sred puta i kad ti ih odnesu i kaznu ti stave, ti se pravda, ja sam čistog srca i lijepe duše. Ne vrijedi. Lijepo što jesi, samo ti si prekršio zakon. Tako i to mora se rad po Allahovom zakonu. Čiste je duše, ali si nepokoran Allahu. A kako ćeš biti čiste duše na kraju? Možda jesi da želiš svakome dobro, ali to nije dovoljno. Znači, činiš dobročinstvo nekome drugome, a nisi htio onome ko ti je prvi i preći i najpreći. Tvoj stvoritelj, a nakon toga tvoj roditelj. Dakle, ovo nam je pouka da se čovjek priprema za taj čas dobrim dijelima, čistim, izvornim vjerovanjem i to je jedna blagodat da možemo imati takvo vjerovanje. Ovog vjerovanja su bili svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici čistog vjerovanja u Allaha te bareke taala i ovo vjerovanje ostaje do sudnjega dana. Molim Allaha te bareke ve taala da nas pouči njegovoj vjeri, da nas učvrsti i ojača, da nas osnaži na pravom putu i da nas učini od čvrstih i nepolebljivih i od onih sa kojima je on te bareke taala zadovoljan.